Sveiki, mėlyje Avilio klausytojai. Prie mikrofono Audrys Antanaitis. Šios dienos mūsų klausimas, kuo skiriasi Mozartas nuo McDonaldo arba kuo skiriasi švarioji globalizacija nuo purvinosios. Šis klausimas kilo ne man. Jį savo mažoje knygelėje kuri beje taip ir vadinasi maža knygelė apie globalizaciją ir būsimąjį pasaulį, suformulavo italas Alessandro Bariko. Tuo labai palengvindamas mūsų užduotį, nes dažnai teisingai iškelti klausimą yra niekiek nelengviau nei rasti teisingą atsakymą. Bariko rašo, cituoju, kam reikalingas G8? Kodėl aštuoni žemiausi šalies vadovai, kurie kuo puikiausiai galėtų susirinkti į vaizdo konferenciją arba slapta susitikti Konektikuto rančoje, išstato save vitrinoje, priversdami visą miestą apsiginkluoti? Gal jie kvaili? Ne, nes tai reklama. Jie ten ne tam, kad ką nors nuspręstų, galėtų tai padaryti kitais būdais, o tam, kad pasirodytų. Ten jie reklaminiai veidai. Kieno? Globalizacijos. Jie ten, kad pareikštų, jog pusė planetos elgėsi taip, tarsi būtų viena šalis. Jie ten, kad paliudytų, jog laukiniai vakarai iš tikrųjų egzistuoja, todėl mums beprotiškai nuskilo. Citatos pabaiga. Taigi, ar mums nuskilo. Ar egzistuoja švarioji ir purvinoji globalizacija? Apie tai avilio svečiai. Nepriklausomybės atkūrimo akto signataras Rolandas Paulauskas bei Respublikos prezidento valdo Damkaus patarėjas ekonomikos klausimais Ramūnas Vilpišauskas. Labadiena. Sveiki. Labadiena. Visiems. Taigi, Rolandai, globalizacijos švara ir nešvara, mm, atsiliepiant į mano skaitytą Bariko citatą. Be abejo, yra ir tai, ir tai, bet atsiliepiant dar į tuos pirmus sakinius, kuriuos pasakėjai, kodėl tie žmonės taip noriai save rodo ekranuose. Sakymas labai paprastas. Absoliuti dauguma žmonių, o greičiau matyt visi mes, įskaitant ir čia mūsų sėdinčius, pasaulį vertinam pirmiausia jausmais. Ir paskui jau priklausoma nuo to, kiek kas turi smegenų, tiek tuos jausmus bando savo suvaldyti ir analizuoti jau ką iš tikrųjų reiškia tie jausmai, kuriuos jis pajaučia vienu ar kitu atveju. Bet visur pirma eina jausmas. Ir dėl to, kad šitai buvo suprasta ir buvo pradėta tos jausmus veikti. Plus pridėkit, kad e, yra nepaprastai didelė įtaka vis tik televizijos ir apskritai spaudos, e, žiniasklaidos, taip pasakykime. Ir kiek yra teigiama, sakykime, įvairiuose straipsniuose, tai pirmas, kuris laimėjo rinkimus dėka televizijos, tai buvo Kennedys. O jeigu prisiminsim Rooseveltą, jo nieks nematė. Jisai tik per radiją bendraudavo su tauta, o jeigu jį būtų matę, kažin ar būtų rinkę, nes jisai buvo ne visai įgalus. Mhm. Tai yra technika pakeitė pasaulį ne tai, kad pasaulį, tiesiog palengvino ir, na, būtų neprotinga nepasinaudoti priemonėmis, kurios leidžia tiesiai prie žmogaus prieiti jo jausmus. Ir tie, kurie mūsų šiandien klauso, jie irgi mūsų pokalbį vertins jausmais pirmiausia. Ir atkreipdėmėsi audry, mūsų laida kažkada buvo, čia su Vygantu Pugačiausku. Aš žiūrėjau komentarų šitai laidai nei vienas ne, nevertino mūsų laidos, ar mes teisingai kalbėjom ar ne, jo manimu, vertintojo. Ar, ar jis sutinka su vienu ar kitu pašnekovu, jie vertino mus kaip žmonės. <laughs> nevertino mūsų minčių. Jiems neįdomu, ką mes sakėme. Jie pirmiausia vertino mus kaip žmonės ir, ir dabar bus tas pats. Mhm. Tada gerai, aš, aš tada Ramūno paklausiu, globalizmas ir antiglobalistinis judėjimas. E, susidaro įspūdis, kad tie antiglobalistinio judėjimo aktyvistai ir apskritai visi nariai nieko nesupranta apie globalizaciją, nes jiems visiškai nerūpi turinys, rūpi tik tai išsilieti. Ir gali, gal, jie tai lygiai gali įsilieti futbolo rungtynėse, lygiai e, kokio nors kitoj politikoje politiniai demonstracijai, lygiai antiglobalistiniam judėjime. Ar mes šiandien apskritai tada suvokiame, suvokiame, kas yra globalizacija ir kas yra antiglobalizmas, ar tik tai iš tikrųjų kažkokiais jausmais vadovaujamės ir kalbame apie tą, ko nelabai žinome. Turiu omeny ne vien tik tai mūsų tris. Visuomenė. Mano nuomonė, antiglobalistų judėjimas yra per daug ne viena lytis, kad galima būtų tiesiog kalbėti apie jį kaip e, darno sambūrį. Jis jungia ir aiškiai save identifikuojančias interesų grupės, kuriuom didesnė konkurencija iš užsienio tiesiog yra nenaudinga. Jis jungia ir e, dalį visuomenės, ypač jaunimo, kurie bendrai globalizaciją sieja, sakykime, su kapitalistinė santvarka ir protestuoja prieš tai Yra ir kitokių grupių, tiesiog tokių, kuriem tai yra proga patriukšmauti, išsilieti, e, realizuoti save būtent tokiu ne visai, mano nuomonė, produktyviu būdu, ypač kai tai susiję ir su, su nuosavybės e, laužimu, daužimu, prievarta. E, todėl apie antiglobalistinį judėjimą vis dėlto, kaip, kaip sakiau, reikia kalbėti iš karto patikslinant, ką mes turim galvoj. Ar, ar sakykime, profsąjungas, ar, ar kai kurias jaunimo organizacijas, kurios uh, bendrai pasisako prieš kapitalizmą, rinkos ekonomiką ar, ar dar ką nors, ar anarchistus ir taip toliau. Bet e, grįžtant prie pirmojo klausimo ar, apie švarę ar nešvarę globalizaciją, tai mano nuomonė galima lygiai taip pat klausti, ar apskritai žmonių visuomenė yra švarus ar nešvarus reiškinys, nes globalizacija tiesiog išplečia erdves ir, ir šiuo atveju sumažina atstumus žemės rutulį. Mes greičiau galim matyti, greičiau girdėti E, kas vyksta, lyginant su... Greičiau sakykim, keistis prekėmis ir paslaugomis? Taip, greičiau prekiauti, greičiau gali judėti kapitalas, nors vėlgi reikia priminti, kad XIX amžiaus pabaigoje globalizacijoje buvo ne, ne ką menkesnė nei dabar ir tai daug kas pamiršta. Tiesiog jos pobūdis šiek tiek kitoks buvo. Tiesiog bet... buvo kitos techninės galimybės, gal taip? Taip, bet srautai bendrai ir žmonių, mhm. jeigu mes mhm. prisiminsim tą pačią migraciją, sakykime, 19 amžiuje į Junktinės Amerikos valstijas, kitur, prekyba, pavyzdžiui, Anglijos su Indija, e, tikrai srautai buvo lyginant su ekonominė ekonominė gale neką mažesni nei dabar. Ir, ir tą reikia perspektyvą turėti galvoje, kalbant e, ir, ir suprasti, kad tai nėra absoliučiai naujas dalykas. Tiesiog šiuo atveju yra reakcijos formos naujos ir, ir tai vyksta jau kokį 10 metų, paprastai 99 metai siejami su antiglobalistinio judėjimo tokio aiškaus pradžia, nors, nors diskusija apie globalizaciją vyksta E, jau anksčiau ir šiuo atveju, jeigu, sakykime, vertinti jau ne tiek jausmais, kiek uh, skaičiais ar, ar, ar, ar, ar tuo, kas gali būti vadinama mokslinė, racionalia argumentacija, tai vis dėlto didžioji dauguma darbų parodo, kad tos šalis, kurios dalyvauja globalizacijoje, tai yra kurios yra atviresnės prekybai e, finansų prekių srautam, jų ir ekonomikos išsivystimo lygis kaip taisyklė yra didesnis. Tai yra patvirtinta pačiuose įvairiausiuose darbuose ir skurdas tose šalyse taip pat santykinis yra mažesnis negu tose šalyse, kurios yra uždaros ir mažiau integruotos į globalę ekonomiką ar bendrai į, į, į pasaulio srautus. Ir vis dėlto štai Rolandai ir tas pats Bariko klausė globalizacijos ideologija, kokia yra. Ir galbūt panašu į tai, ką sakė dabar Ramūnas. Turtinti turtuolius, galbūt kas nors nubirės ir varguoliams. Galima ir tai pasakyti, bet grįžtant prie pašnekovo, labai pritarčiau pirmai pusė jo pasisakymų. Globalizacijoje nieko naujo nėra. Tai ir tai, nėra 20 amžiaus globalizacijos. Tai, be jokios abejonės. Ir ne tik 19. Nu, prisiminkim, kada buvo kolonizuojama Amerika. Ir panašiai. Tai čia tie dalykai. Kitas klausimas, kad globalizacija tapo tam tikro ideologiniu šūkiu, kuriuo naudojasi kaip kas. Ir va jau čia su antra pašnekovo pusė nelabai norėčiau sutikti, kad ten tie, kurie pasidavė globalizacijai, tai tie yra turtingesni, o tie, kurie ne, greičiau yra priešingai. Aš remiuosi statistiką, tai jeigu turi... Na, žinot, žinot, statistika taip, bet pažiūrėkim, iš kur pas juos tie turtai atsirado. Vad, jie ir panaudojo tą ideologiją, tame tarp ir globalizacijos ideologiją, kad pateisinti dažnai paprasčiausiai plėšimą kitų šalių. Mhm. Ir tai, kad, mhm. ne, ne, tai reikia, kad suprastų klausytojai, ir tai, kad pasaulinė prekybos organizacija jau kilintą posėdį negali baigti savo suvažiavimų jokių bendrų pareiškimų, Tai yra priežastis kokia? Todėl, kad dalis šalių, tų neturtingųjų šalių jau pradėjo priešintis tai globalizacijai, suprasdami, kad jie kenčia dėl to. Toliau, jeigu mes kalbam apie globalizaciją, mes negalim nekalbėti apie tai, kas šiandien apskritai vadovauja ekonomikai. Mes negalim kalbėti apie dolerį, apie tai, kai, kieno sąskaita Amerika gyvena. Jeigu mes apie šitą nekalbėsime, tada e, paties išvardinti skaičiai bus likant ir liek ir teisingi. Bet už viso to stovi žymiai gilesni dalykai, netokie sudėtingi, tiesiog apie juos pas mus nešnekam. Ne, mes kalbam, mes dabar pabandykime pakalbėti, tai tai ramūnai PPO ir neturtingosios šalys. Taip, e, nesutinku su tuo ir e, tikrai atidžiai sėku diskusijas pasaulio priekybos organizacijoje. Ir tiesa tai, kad nesugebama sutarti jau senokai Bet priežastis, mano nuomonė, yra visai kitos. E, nes, Aš priežasčių neišvardinau dar. Jūs sakėte dėl to, jog e, neturtingosios šalis, šalis nebenori toliau liberalizuoti prekybos. Pagrindinė priežastis yra kaip tik turtingosios šalis, kurios Taip. nenori, nenori pasverti savo rinkos, Taip. ypač žemės ūkio produktus rytinės. Taip kitur, tai, tai tada apie tai reikėtų ir kalbėti, nes skurdžiosiom šalim iš to kaip tik būtų pagrindinė nauda. Į skurdžiosiom šalim ir turtingųjų šalių vartotojim. Kolega, būtų... norėčiau patikslinti, aš juk tą ir pasakiau kad turtingosios šalis, naudodamosis globalizacijos ideologiją, iš tikrųjų savo rinkas laiko uždaras, O ta globalizacija ir laisva rinka primeta kitiems. Ir išsemė tenais viską, ką galima. Kaip, kaip galima globalizaciją kitiems primesti, dabar pabandykime. Man Sveikim. sunku įsivaizduoti tą primetimą, nes e, mes... O kas yra dotavimas labai... maisto produktų ir paskui jų siuntimas į Afriką ir kitur? Tai yra ūkininkų lobizmo nu, taip, ženklas. Taip. Jeigu, bet tai sutikit, kad tai nėra laisvė. Minutėlė gal. Sutinku, bet kalbėkim būtent, būtent apie tai. Ir kas ar tada, turtingos šalis, ar, ar tos palaukės? Ar vyriausybės pasiduoda savo šalių ūkininkų spaudimui, ar jos primeta savo globalizacijos sampratą kitom šalim. Čia yra du labai skirtingi dalykai. Jeigu iš tikrųjų būtų atsispiriama atskirų šakų lobistam, o žiūrima į bendrą naudą, į tai, ką visi gyventojai galėtų gauti. Mm <laughs> iš globalizacijos. Tada būtų iš to laimėtų ir ES šalių gyventojai, ir JAV gyventojai, ir skurdžiosios šalis. Tai būtent čia yra problema, kad turtingųjų ir ne tik turtingųjų daugelio šalių vyriausybės nesugeba atsispirti vidaus lobizmui. Dėl politinių, dėl kitokių taip. priežasčių. Labai o, o, o dabar tvarkos primetimai yra labai sudėtinga taip. kalbėti, nes mes šitaip labai suprimityvinam, e, kad ir tas pačias skurdžiasias šalis ir jų gyventojus. Na, nėra taip jau paprasta kitiems žmonėms primesti savo ideologiją. Bet mes bandome suvokti Ganėtinai tą patį pagrindinį paprasta. procesą. Sakykite, ar, ar ta globalizacija dabar įgauna iškreiptas formas, nes vietoj, te, vietoj teikusi naudą, dabar jinai turtingosiom šalim, kurios užveria savo rinkas, e, yra naudinga, ne, skurdžiom nenaudinga. Ne, negalima ne? taip supaprastinti. Jinai naudinga turtingųjų šalių ūkininkam. Tai yra tiem, kurie apsaugomi nuo konkurencijos, bet jinai nenaudinga naudinga jų ekonomikom. Yra mhm. netgi įvairių skaičiavimai, kiek vidutinė šeima ES, sakykime, Prancūzijoje sumoka per metus už bendrą žemės ūkio politiką. Tai yra užtaikomas protekcionistinės priemonės. Sumokama virš tūkstančio dolerių kai kuriais vertimais. Tai kenkia mum patiem, aš ir tą noriu pabrėžti. O skurdžiosios šalis tiesiog jų gamintojai neturi tokio lengvo prieimo į eksporto nu, matot, mes ir čia. Aš tik tą ir norėjau pasakyti, ką kolega išdėsiu. Tik tais išplėščiau šitą ratą. Mhm. Ne tik čia žemės ūkis. Paimkim tokias, tokias didelės korporacijas kaip Coca-Cola, pavyzdžiui. Jinai net Lietuvoje turi preferencijas. Palyginus su tokiu pačiu panašių produktų gamintojais Lietuviai. O kaip gali šitą įrodyti? Paimkit finansų ministerijos ataskaitas ten ir pašta kokias mokestinės lengvatas gauna. Iš tiesų? Taip, pavyzdžiui. Coca-Cola turi mokesčių lengvatas. Cukrų, pavyzdžiui, įsiveža. A. Nežinau, ar dabar egzistuoja, bet, sakykime, ten kiek tai metų atgal buvo, nes mes oficialiai davėm užklausimą finansų ministrui, dabar jau net nepamenu kuriam. Ir gavom didžiulį raštą, kur buvo surašyta, kokios tarptautinės korporacijos, kokias mokestinės lengvatas gauna, kaip jo šitą pasiekė jos pasiekė va šitų spaudimų įvairiuose lygiuose, įvairiais būdais. Per visas tarptautinės organizacijas, lobistų grupės ir taip toliau. O čia daug. Pradėkim čia mm. nuo, nuo kinų, nuo filmų, nuo apeliavimo jausmų. Čia yra galybė, čia būtų atskiros laidos tema. Faktas, kad jie naudojasi šituo. Mhm. Tai nėra tik žemės ūkis. Ir dabar, kolega, jeigu mes, sakykime, įsivaizduokime, mes esam vyriausybės vadovai Prancūzijos arba Vokietijos ir mes priimam jūsų siūlymą, tuoj pat krenta produktų įkainiai mūsų e, tik žemės ūkio produkcija, kitų. Tiesioginė nauda gyventojim, ypač skurdžiausiam. Bet tie, kurie dirba, tie, kurie gamina tą produktą, griūna visa jų sistema vakarų Europos. Taip? Jų sistema griūna, bet taip. kol kas jie laikosi ant kitų pečių. Ta, aš tą ir noriu pasakyti. Kad taip. jie laikosi ant kitų pečių. Aš jau nekalbu apie jungtinės valstijas ir dolerį. Nu, kolega, turbūt pradėkim nuo to. Aš nežinau, čia būtų atskira tema, audrį reiktų padaryti atskirą laidą. Bet pirmiausia, federalinė rezervo sistema yra privatus kromelis. Įsteigtas 1913 metais. Ir jie imituoja dolerį. Ir jūs puikiai turbūt žinot, kad ta sumarinė skola šiandien yra 40 trilijonų dolerių. Išpirkti į valstijos jos nebegali jokiais būdais šito neįvertinant, mes nesuprasim daugelio reiškinių pasaulyje. Galbūt, bet man e, netgi ne tiek apie žemės ūkį dabar noriu diskutuoti, kiek įdomu, globalizacija apskritai duoda naudą pasauliu ar ne. Prieš ką protestuoja antiglobalistai? Ar jie tiesiog daužo uh, daužo portretus vakarų šalių lyderių, ar jie iš tikrųjų kažką nori pasakyti. Jie, Bandykim išgirsti žinę. Jie ir nori kažką pasakyti. Ką? Ir daug tiesos pasako. Ir iš tikrųjų ten yra visokio kitokio intrūzo, tame tarpe apie ką kalbėjo kolega, ten yra interesų grupės, kurios Taip. išnaudoja tuos pačius antiglobalistus, jiem patiems nesuvokiant, bet jie pasako ir daug tiesos. O pirmiausia, aš norėčiau pasakyti teiginį, mano supratimu, globalizacija, apie kurią mes visi dabar kalba, atmetus tai, kad ten internetas, kad ten pasaulis didelis kaimas, kad čia greičiau mes per pasaulį judam, esmė viso šito, mano manimu, tai yra tai, kad laisvai juda kapitalas. Anksčiau šito nebuvo galima daryti. Nebuvo galima taip laisvai kapitalą vežiot po pasaulį, paimti pelną kitur ir išsivežti tą pelną. Mm. Štai kur yra esmė globalizacijos mano supratimu. Ir kai šitai pradėjo vykti, Paimkim, kad ir tą pačią Lietuvą. Juk visos tos, ką vadina liberalai užsienio investicijos, didžia dalim tai yra paprasčiausiai mūsų resursų išpumpavimas iš mūsų, Na, gerai, iš mūsų valstybės. Tada Ramūno paklausiu, o tai, kad Bet laisvai juda kapitalas, tai tarnauja žemės piliečių naudai ar Manau, ne? Manau, kad taip. Tai ir ne tik kapitalas, bet ir prekės paslaugos ar informacija ir idėjos. Mhm. Nes šitaip e, aš esu įstikinęs, e, turi naudą visi dalyvaujantis globalioj sistemoje. Ir pirmiausia, tai paprasti žmonės, o ne kapitalistai ar politikai. Politikai galbūt bando e, išnaudoti tai, kas ir šiaip yra sunkiai sustabdoma. Žinoma, politikai to, tokiais atvejais nori pasinaudoti ir, ir savo reklamai. Bet jei mes žiūrėsim į tai, kas vis dėlto yra tie naudos gavėjai, sakykime, kas Lietuvoje dabar e, naudojasi mobiliais telefonais, e, augančia interneto prieiga kompiuteriais, juk kažkada tai buvo prestižo daiktai. Prestižo ir išrinktųjų daiktai. Taip, o dabar tai jau tai dabar visų. iš esmės labai didelė dalim dėl globalizacijos tai prieinama daugeliu gyventojų ir tai daro gyvenimą patogesnį. Primityvoka, kolega. Kodėl? Labai, aš supaprastinu, todėl, kad labai, mes turim kalbėti apie paprastus dalykus ir iš tikrųjų šito neįvardinimas mus paprastai nuveda į samokslo teorijas. O mhm globaliam pasauliu vis dėlto tikrai sunku valdyti didesnę dalį žmonių ir reikia vis dėlto pripažinti žmonių sugebėjimą atsirinkti tai, kas yra tikra. O da, da, da, vis dėlto dar noriu Ramūną paklausti, kur silpnosios globalizacijos pusės? Jūs užsiminėte apie vieną e, atskirų šalių, sakysime, mastu. Bet yra kažkokios silpnosios iškreiptos tos? Yra Yra ir žinoma neigiamos pusės, kaip yra neigiamos pusės apskritai, kaip sakiau, mhm. visuomenė. E, sakykime, žmonės klysta, žmonės nuodėmingi, jeigu mes tai pripažįstam, tai žinoma, e, globalizacija irgi iš to kyla tokių neigiamų reiškinių, kaip, sakykime, narkotikų kontrabandos, kontrabandos pasauliniu mastu. Taip, panašus reiškiniai, kurie iš tikrųjų taip pat e, esant e, technologiniai pažangai gali būti lengviau vykdomi. Ginklų kontrabanda tą reikia pripažinti, tai yra šautiniai neigiami mhm. reiškiniai, kurie susiję su globalizacija ir bet, to sakysim, negalima paneigti. Tai jūs, bet jūs kalbate apie tą kriminalinį elementą, o aš norėčiau paklausti, ar galima ekonomiškai paverginėti atskiras tautas ar valstybės ar žemynus? Ne, e, nemanau, kad galima ekonomiškai pavergti ir Paprastai, jeigu kalbam, pavyzdžiui, apie tiesioginės užsienio investicijas, kas buvo minėta, tai investuojančiai šaliai irgi yra naudinga nepriklausomai nuo to, ką su pelnu darytų investuotojas. Vis tiek yra naudinga, jeigu investuojama, nes reikia vertinti visą ekonominę veiklą, kuri su tuo susijusi, užimtumą, darbo vietas ir panašiai, bet vis dėlto yra aiškus spaudimas konkurencinis. Tam tikrais atvejais, jeigu, sakykime, labai sparčiai pašalinam uh, apribojimus globaliai konkurencijai, tada iš tikrųjų e, turi vykti ir gana radikalus ekonominis persitvarkymas, tai kas literatūroje vadinama ekonominė restruktūrizacija. Mhm. Ir tokiais atvejais tie, kurie nesugeba konkuruoti, sakykime, dabar konkuruoti nesugeba su Kinija daugelio e, turtingesnių šalių gamintojai, jie iš tiesų turi gana greitai surasti kitas savo veiklos nišas. Bet tokį procesą mes galim nebent sušvelninti ir atidėti. Ir kaip, kaip taisyklė atidedam vartotojų sąskaitą. Bet jo sustabdyti, man atrodo, irgi nelabai, nelabai išeina. Ir tai vis dėlto yra pažangos procesas, kuris, aišku, vyksta sunkiai. Pažanga retai būna be rizikos, nesėkmių ir, ir pralaimėjimų. Thank you. Kiekvieną šeštadienį 10 val. 5 min. ir 21 val. pokalbių laida Avilys - kelias į harmoningą visuomenę. Avilio bitis - visuomenės veikėjai, mokslininkai, politikai ir visi žinių radio klausytojai. Avilys dūzgia apie mūsų gyvenimą. Audris Antanaitis tęsia avilio pokalbį, o kalbam šiandien mes apie globalizaciją. Apie jos silpnasis, stipresias, švaresis ir purvinasis pusės. E, tikiuosi kalbėsime apie tai, kaip galėtume šitą procesą panaudoti visų mūsų su jumis labui. O avilio Svečiai yra nepriklausomybės atkūrimo akto signataras Rolandas Paulauskas bei Respublikos prezidento valdo Adamkaus patarėjas ekonomikos klausimais Ramūnas Vilpišauskas. Rolandai, taigi klausimas, globalizacija didina ar mažina pasaulio skirtumus, globalizacija samokslas ar nesamokslas? Be jokios abejonės didina. Ir didina grįžtant skirtumus. prie, be jokios abejonės didina. Ir Ramūnas tam sako, irgi mažina. yra statistika, kolega kuri rodo, kad per paskutiniuosius dešimtmečius skirtumas tarp turtingų ir neturtingų šalių auga, netgi pačiose jungtinėse valstijose skirtumas tarp turtingų ir nelabai irgi auga. Irgi statistika sako. Bet grįžtant prie to, kas jau buvo pasakyta. Nes labai daug liečiam temų. Ir sakykime apie tą ekonominį užvaldymą kitų valstybių, kad aš pats nesiplėščiau ir neužimčiau laiko. Siūlau visiems suinteresuotėm perskaityti Pirsono, ar tai Persono, galiu klysti, knygą ekonominio žudiko išpažintis. Jis yra ir angliškai, yra ir rusiškai. Išėjusi praeitais ar užpraeitais metais. Susiraskite internete, tas ekonominis žudikas, tai yra tas autorius tos knygos, jis aprašo, kaip jisai su savo kolegomis 50-60 metais ekonomiškai žlugdydavo Pietų Amerikos ir Azijos šalis. Ir gyvenimo pabaigoje, jau prieš mirtį, žinodamas, kad už tokią knygą jisai gali nukentėti, jis išleido ją tik jau prieš pat mirtę, gal net ir po mirties, jeigu neklysti, galiu ir klysti. Ten yra viskas aprašyta, kaip šalis yra paimamos. Dabar man keščiausia girdėti, ir iš kolegos aš išgirdau šitą, nu, tai mes šitoj nukrypsim į samokslo teoriją. Kai aš girdžiu šitokius sakinius, na, jokiuosi, žinokit, ir, ir dabar klausytų, aš jokiuosi. Samokslai vyksta kiekvieną dieną, visur ir aplinkui, ir visada. Ir nieko daugiau pasaulyje nevyksta, kaip tik smulkus ir didesni samokslai. O mes susėdę bandom sakyti, kad nu tik galim tą vadinti projektais. Ir vienas iš pačių didžiausių samokslų, jeigu jau norite, tai yra transnacionalinių kompanijų veiksmai. Kas yra pagrindiniai globalizacijos naudos gavėjai? Tai yra transnacionalinės kompanijos, kurios šitaip nutrina barjerus visus, e, kurios galėtų joms sukliudyti veiklą vystyti. Bet jie negalėjo būti nenutrinti, laikai pasikeitė, technika Audry pasikeitė. laisvai galėjo būti nuti, su, sulaikyti. Ir aš čia matau, aš čia matau tą tokį didžiausią polimą prieš tautinės valstybės, apskritai prieš tautas, nes tik tais nacionalinė valstybė gali barjerą pastatyti tai transnacionaliniai kompanijai. Kada nėra tokių valstybių, Jie be jokių barjerų lieka. Bet globalizacija galbūt yra jau savotiška santvarka, kaip vergovinė santvarkos Taip, ar kapitalizmo negali sustabdyti. Sakyt, o kaip globalizacija gali sustabdyti? Dar audrylės man pasakyti. Na, kaip gerai. tas viskas atsispindi konkrečioje valstybėje? Paimkit, kad ir imkim tą pačią Lietuvą. Mūsų žmonės taigi nežino daugelio smulkmenų. Paimkit, vat Vilniui šiukšlės veža. Kokie gražus pavadinimai lietuviški. Bet už viso to stovi dažniausiai užsienio kapitalas jau. A, Coca-Cola, Coca-Cola, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne apie firmų ženklus. Ne, ne, ten yra kompanijos, kuris užsieima šiukšlių biznį. Ir ką tai reiškia dabar? Ką tai reiškia, kolega, kai pasakai, kad, nu, pelną jie išveža be darbo vietos. Bet juk jeigu to šiukšlės liktų savivaldybių rankose, arba Lietuvos piliečių rankose, jos sukurtų tos pačias darbo vietas, jos sukurtų e, e, tą patį mokestį. Ir pelnas liktų Lietuvoje. O dabar tas rinkas, kurios yra amžinos, mes šiukšlės visada turėsime. Ir mhm. pelnas yra amžinas. Į šitas rinkas ir ateina užsienio kapitalas. Jis atima bet kokią galimybę mūsų verslininkams, Lietuvos verslininkams, turėti pelną iš to ir reinvestuoti į Lietuvoje. Ir tai yra ištisos rytis, kurios jau yra paimtas iš mūsų. Čia gal sustokime, Ramūnai, tai atėmėm iš mūsų verslininkų šiukšlės. Aš to atėmė. Aš to jau šitai sureaguosiu, noriu tik tai dar prieš tai e, sureaguoti į samokslą. samokslą. Mhm. Vis dėlto samokslas savaime reiškia, jog kažkas kažką valdo, ar nežinant kaip taisyklė ki ki kitiem, bet toks valdymas daug lengvesnis uždaroj erdvėj. Tai yra mažoji valstybė, kuri užsidaro. Aš tik tai noriu replikuoti. Tai kuo daugiau idėjų pasirinkimo, kuo daugiau švietimo ir konkurencijos, Ištingai. tuo sunkiau yra daryti tokius projektus ar samokslus. Aš tą noriu pabrėžti. Jei nesutinkat, galėsim apie tai pasišnekėti. Bet <laughs> dabar prie, perinant prie šiukšlių, aš noriu tada kitą pavyzdį pateikti, kuris pailustruotų darbo pasidalinimo naudą. Mhm. Nes vis dėlto užsienio kompanijos ateina, ar apskritai prekyba vyksta, jei ne kapitalas ateina, tai prekės ateina dėl paprasto dalyko, dėl darbo pasidalinimo ir specializacijos ir iš to kylančios naudos. Ir šiuo atveju paprastas pavyzdys. Sakykime, galim imti, kodėl žmonėms apsimoka pasidalinti darbą tiek šalies viduj, tiek, tiek pasaulyje bendrai. Tai yra daryti tai, ką kas moka geriausiai, o ne užsidaryti savo šalies viduj ir bandyti išauginti ir bananus, ir, ir patiems šiukšlės sustvarkyti viską. Ne apie tai kalba visiškai. Ne. Aš manau, kad apie tai, nes reikia kalbėti, ar prasmingas yra darbo pasidalinimas, o jisai yra tuo geresnis, kuo didesnė erdvė yra įtraukta. Ir, sakykime, pavyzdys yra, jeigu yra teisėjas kokio nors biuro ir jo sekretorė, net jeigu teisėjas gali greičiau ir efektyviau spausdinti spausdinamąją mašinėlę, vis tiek ir jam ir sekretoriai bus gyvenimas geresnis, jeigu jisai pasidalins darbus pats e, savo kvalifikaciją remdamasis teisėjo darbus dirbs, o jo sekretorė atliks sekretorės darbus. Nepaisant to, jog jisai galėtų ir tai ir tai geriau padaryti. Aš tuo noriu pailustruoti mūsų dalyvavimo globalioj prekyboj e, apskritai e, e, tarptautiniai ekonominiai aplinkoj naudą. Mums geriau daryti tai, ką mes galim daryti geriausiai, pigiausiai, o ne viską, manant, kad kitaip ateis užsieniečiai. Man, kad mes žodžiu nemokam. Bet tu, tu, tu, tai vat klausimas tai būtų... klausimas, kodėl ateina Ramūnai. užsieniečiai. Jeigu Labai jie ateina dėl politinių Pelėskim. privilegijų, aš sutinku su jumis, bet jeigu jie ateina dėl to, kad kažką gali padaryti efektyviau, pigiau, tada aš tikrai nematau. Bet tai tik tai-, tai kaip pavyzdys, Rolandai, neskubėkime, aš noriu iš to tą pavyzdį truputį išplėsti. Ramūnai, ar galimas toks atvejs, kad tai gali būti pavyzdžių, štai politikos. Nacionalinės vyriausybės transnacionaliniam e, korporacijom, kompanijom išnuomoja pelningiausias savo ekonomikos sritis ir tai gali būti iš tikrųjų ekonominio pavergimo, pavergimo pavyzdys, nes didelė transnacionalinė kokia nors kompanija yra daug stipresnė, galingesnė ir turtingesnė už kokią nors nacionalinę vyriausybę. Coca-Cola už Lietuvos nėra. nacionalinę vyriausybę turbūt yra turtingesnė. Jie šitą jau deklaruoja atvirai, aš ne... Jie atvirai jau deklaruoja. Nėra, tai, nėra, nėra galingesnė, jūs galite... Yra... Lyginti, turtingesnė. Jūs galite lyginti jų apyvartas, bet tai irgi bus netikslus dalykas, nes bendras, e, bendras vidaus produktas šalies, tada jis turi būti lyginamas su su pajamų ir sąnaudų mm. balansu Coca-Colos. Ir ta, tai, tada jau jūs pamatysit, kad Coca-Cola tikrai nėra tokia turtinga kaip. Jos nėra tokios įtakingos tos kompanijos, o, jūs sakot. Jeigu kalbėt apie įtaką, tik nacionalinės valstybės turi teisę panaudoti tokias įtakos priemonės kraštutiniu atveju skaitant. Užtat prieš jas ir kovojama dabar. Taip. Prievarta, kokių jokia kompanija neturi. Kompanijos gali reikia matuoti pagal tai, ar jinai turi konkurentus ar ne. Nes maža kompanija mažoji rinkoje gali būti daug galingesnė negu didžiulė kompanija didžiuliai rinkoje. Aš mhm. noriu tai atkreipdėmėsi. Verslo gale priklauso nuo to, ar jis turi konkurentus. O narystė tai mūsų ES nepanaikina mūsų galimybių gintis nuo tokių dalykų. Naikina. Žiūrint nuo ko, nes nereikia gintis nuo to, kas mums naudinga. Ne, ne, nuo transnacionalinių kompanijų, kurios, tarkime, kad ir tas pačias šiukšlės atimė iš mūsų. Jokingai skamba, bet faktas kaip blinas. Alų visą atimė. Jeigu tai- gamyba. Tai, pardavimas, reklama Aha. ir reklamos transliavimas. Tai to, visi ramūnas, komponentai bet, bet, jau yra ne mūsų rankose. Atsakysi tą dalyką ir tada, kad... E, kaip sakiau, jeigu tai susiję su privilegijom ar, ar kažkokia išskirtinė padėtim, kurią vyriausybė sutikė tokiai kompanijai, tada iš tiesų tai yra blogai. Tai yra blogai. Tai yra blogai. O kas pas mus seka tos dalykus? Jeigu jos ateina tokiom pačiom sąlygom, kaip ir vietinės, bet nu, gali pigiau tai daryti. Žinot geriau už mane, kad jos ateina žymiai visai kitoms. Šiuo metu privilegijų nėra. Nu ką jūs ne? Vardinkit nors vieną. Aha, labai įdomu, kad būtų tas Gerai, privilegija. Gerai, laidą, aš jums atnešiu tą lapą iš finansų ministerijos, ten ir surašytas mokestinės lengvatos įvairiom užsienio kompanijų. Mes specialiai tokį užklausimą buvom e, bet, tai buvo. praeitais metais. Bet gal ir dar vienas dalykas. Tave dar ir bankai. Orlandai, o gal taip tuo siekima pritraukti yra užsienio investicijas. Nu, tai, taigi čia buvo pagrindinis motyvas. Pagrindinis motyvas. Tai gal ką jūs nepamenat, kolegos? Bet kada, kada ir kaip Juk tada sakė, galim... mums reikia pritraukti užsienio investicijas. Mes suteiksim visokias privilegijas, kad tik jos ateitų. O turėsim šiukšlių išvežimas, tai yra reikalinga investicija ar ne? Visiškai ne. Visiškai ne. Todėl, kad tai yra labai paprastas biznis ir aš žinau neblogai. Ir galėčiau labai detaliai papasakot, kaip tas vyksta. Bet čia yra tik pavyzdys. E, bet pavyzdys, bet tai yra nešvariosios globalizacijos pavyzdys. Nu, kaip aš tai dėl tai to ir vedu, jų tai pajutot prie ko aš vedu. Tai yra nemastymas mūsų valdžios apie savo visuomenę. Bet aš norėčiau atsakyti į keletą tokių E, Rolandai, bet dar vieną kartą, aš norėčiau, kad vis dėlto pasakytum, ar tai nešvari globalizacija ir Globalizacija dabar kokia jinai yra, jinai Ta, va, nešvarioji jos pusė yra žymiai stipresnė. Va, gerai, tai dabar, švarioji. dabar jau galėtum klausti, tada kažką norėjai Rolando. Ir kaip ta tai nešvarioji pusė nugali? At aš ir stebiuosi kolega. Jis labai gražiai kalba ir su daugeliu dalykų aš sutikčiau, jeigu mes gyventume idealiame pasaulyje, mhm. kuriame nėra interesų, kuriame tie interesai nesukaupia didžiulius pinigus, paskui bando realizuoti tos savo interesus, taip? Tada taip, aš sutikčiau su kolega. Bet tą, ką dabar pats šneki, tai yra tas klasikinis wishful thinking. Tai yra galvojimas apie pasaulį taip, kaip man norėtųsi, kad būtų. Bet yra, idealistas yra. Bet yra taip, kaip yra. Ir dabar grįžtant prie valdymo, kolega. Iš pažiūros taip. Daug televizijos kanalų pasirinkimo lyg galimybės ir yra. Mes jau su audriu ne vienoj laidoj kalbėjom. Realiai tai mums pasaulį rodo. Kelios agentūros pasaulyje. Ir va štai, ką jos parodys per tuos kanalus, tokį mes pasaulį ir matysim. Ir įtakojimą žmonių šiandieną palengvėjo. Jeigu 18 šimtmetį reikėjo žmonės sukviesti į aikštę ir toje aikštėje jam plauti smegenis, taip, tai buvo gana sunku, Gali. nes kitaip prie jų neprieisi. Dabar kiekvienas turi kambarį savo televizorių ir jo kviesti niekur nereikia. Per televizorių ir jam Ir ją mes ir plaunam tos smegenys. Ir atkreipkite dėmesį klausytojų, juk paprasta patikrinti, ką aš sakau. Pasižiūrėkit šį vakarą žinias per keletą kanalų ir jūs pamatysit, kad jie visi rodo tas pačias žinias. BBC ir CNN. Ir ne tuos pačius siužetus. O pasaulyje vyksta daugelis kitų dalykų, apie kuriuos jūs nežinot, nežinot. Štai ir dar vienas dalykas. Ir dar vienas dalykas. O puikus pavyzdys, ką reiškia transnacionalinės kompanijos yra Venezuela. Iš kur dabar Hugo Čiaveso visi šitie tokie... Įsidirbinėjimai. Iš, nu, apskritai tas, kas vyksta su Venezuela, tai? Todėl, kad ten visą naftą kontroliavo, nežiūrint, kad ten yra valstybinė kompanija, visą pelną praktiškai gaudavo jungtinės valstijos. Skaičiai sako, kad 5 procentus tik palikdavo Venezuela iš pelno. Ir Hugo Čavesas atėmė iš pradžių 10, paskui 20, dabar jau daros 30 procentų, pe... tik 30 mhm. pasiima. Štai ir kilo triukšmas. Čia iš čia bandymą jį nuversti jau du. Aha. kurios organizavo liberalai Venezuelos Gerai. už Amerikos pinigus. Tai dabar... ir, ir tą patį mhm. Hugo Čavesą, kas gražino atgal į postą. Pas mus neparodė va šitie kanalai televizijos, kaip tai viskas vyko. Kas Kada išėjo milijonai žmonių naktį išėjo į gatves, mhm. protestuodami mm. prieš jo suėmimą. Mm. Ir jau kitą dieną tie patys karininkai, kurie areštavo, vėl gražino į postą išsigandę savo žmonių. Bet Gerai, šito tai... mūsų kanalai nerodo. Galima būtų sureaguoti. Taip, taip Venezuela. Ir, ir mhm. užduoti net ne retorinį, bet visiškai tiesioginį klausimą. Mm. Tai sakykit, ar lengviau buvo manipuliuoti žmonių protais, kai mes turėjom tik tai sovietinę televiziją, ar dabar, kai galim pasirinkti? pasirinkti, ar žiūrėti e, Baltarusiją, ar žiūrėti BBC, ar žiūrėti bet kokios atsakysiu, kitos šalies. Atsakysiu, Na, man atrodo, tikrai atsakysiu. lengviau ne. manipuliuoti, kai mažiau informacijos. Žmonės patys negalėjo išvykti į tą pačią Venezuelą, gali dabar nuvažiuoti kolega. ir pažiūrėti, ar jūs manot, kad žmonės tokie kvaili, kad jie neatsirinks. Deja taip. Tai va čia mes Deja prie to ir prieinam. Deja, ar mes taip. manom, kad žmonės kvailinami gali būti labai lengvai? Argi yra labai žmonės tokie kvaili? Aš abejoju. Aš žinau, kas tikėti. Čia dabar mes ir šnekam. Žmonėmgi nepatiks jeigu aš pasakysiu, kad jie nesusigaudo. E, bet didelė dalis iš tikrųjų nesusigaudo. Jūsų radio klausytojai yra gerokai mandresni, už tada aš leidžiu savo pasakyti tokią frazę. Mhm. Ir net jūsų radio klausytojai jau skiriasi nuo kitų Lietuvos klausytojų. Ne tiek, kad žmogus yra kvailesnis, jis laiko reikia turėti, kad rinkt tą informaciją. O bet paradoksaliai, kolega, Tai, kad buvo Tarybų sąjungos informacija ir vakarų informacija, tuo metu buvo du bent šaltiniai. Bet Androsov mes vertinių. nematėme, Rolandai, mes nematėme. Matėme, Audrey, mes vos vos Amerikos balsą galėdavome ja, išgirsti no. per įvairius trukdžius. Užta čia yra vat, kitas dalykas. Iš vienos pusės žiniasklaida manipuliuoja ir valdo žmonės. Bet iš kitos pusės, šiandien ypatingai internetas, kuris kol kas nepasiduoda valdymui. Mhm. Tai yra, o čia yra erdvė, kuri šiandieną priešinasi tai pačiai globalizacijai ir in, informaciniai globalizacijai. Pats ją kurdamas vis dėlto. Tai internetas. Internetas, internetas šiandieną internetas. pagrindinė priemonė, leidžianti žmonėm į pasaulį pažvelgti atidžiau. Bet tai rezultatas globalizacijos. Tai yra globalizacijos rezultatas ir, sakysime, pagrindinis globalizacijos ir platintojas. Tai vadinasi, Ramūnai, ar globalizacija save reguliuoja vienaip ar kitaip, gydydama savo skaudulius? Na, tarkime, ir tas pats Venezuelos, nežinau, vat, pavyzdys, e, net, net ir sunku man pasakyti, kaip vertinti jį. Na, kiek tai susijęs su globalizacija, man taip pat sunku vertinti, nes tai jau šalies vidaus reikalas, tiek, kiek aišku, tai susijęs su užsienio investicijom, priekyba, mhm. galima sakyti, jog tai ir globalizacijos dalis, ar tiksliau gynybinės reakcijos ją dalis, bet ar nuo to geriau Venezuelos gyventojams, aš geriau, nesu tikras. Vis geriau to, skaičius mes, galiu pasakyti. Mes negalim mhm. vertinti taip lengvai, nes paprastai tokių priemonių nauda ar žava išriškėja po tam tikro laiko. Kol kas mhm. galima, aišku, viską nacionalizuoti, padalinti ne, ledų ar dar ką nors ir, ir o, gyvenimas laikinai pagerės. Vėlgi paprasčiau reikia kalbėti, kad būtų aiškiau žmonėm, nes galiausiai būtent taip autoritariniai režimai veikia. Nu, kolega, taip, taip, taip pačiose valstijose yra didelis valstybinio kapitalo procentas, aš jau nekalbu apie Europą. Pas mus beje valstybinio kapitalo jau liko žymiai mažiau negu Prancūzijoje, Italijoje arba kur nors kitur. Tai čia mūsų vidaus bėda. Tarp kiek, o, o dabar, Jeigu tai bėda. dabar va vyksta. Kas? Briuselis bando primesti, sakykime, energetikos rinkos liberalizavimą Europai ir priešinasi prancūzai, italai, ispanai priešinasi. O šiandieną ką tik Euronius rodė reportažą, kaip Ispanijos valdžia bando išvengti kad neišeitų jų energetikos kompanija į užsieniečių rankas nenueitų. Vat ką tik rodė siužetą. Apie mhm. ką jūs kalbate? Visos šalis e, tam tikrą dalim saugo savo rinką. Niekas nekalba apie parduotuvę ar kažko kito nacionalizavimo, bet tam tikrą kiekį ekonomikos valstybė turi valdyti. Ir ypatingai maža valstybė, kolega. Atvirkščiai. Ir skiriasi maža valstybė nuo didelės. Ir kada net didelė valstybė audry Kada kiniečiai sumanė nupirkti kažkokią tai naftos kompaniją Amerikoje, senatas įsikišo ir uždraudė šitą daryti. Aha, na, gerai, tada... nenaudai taip. ir kom, kaip tik <laughs> atvirkščiai, kuo mažesnė valstybė, tuo didesnė nauda jinai turi. Tai aš ir kalbu, štai yra realis. Bet e, Ramūnai, tai vis dėlto kalbant apie globalizacijos tos e, pavojus ir supratimą, ką vis dėlto turėtume suvokti, nes, na, atvirai sakant, tas šiušlių pavyzdys man toks buvo... Mm, buvo toks simptomiškas, kadangi aš jaučiu, kad esant blogai valiai, tai gali būti tie visi dalykai panaudoti blogam. Iš tikrųjų, e, Ramūnai, tamsta, tamsta toks idealistas atrodo. Aš nesak, ne, nevadinčiau savęs idealistu, aš sakiau pradžioje laidos, jog turim priimti faktą, jog žmonės daro klaidas, tai neišvengiama ir žmonės na, yra nuodėmingi e, vis dėlto. Bet tik tai žmogiškai faktorių suvedat viską. Taip, taip, į ką daugiau. Tai tokiu atveju, jeigu daugiau vis dėlto yra uh, priimama sprendimų politikų ir jie mhm. daugiau sprendžia, kam suteikti privilegijas, kam ne, ar tai būtų vietiniai, ar, ar užsienio investuotojai, na, tokiu atveju daugiau ir esame priklausomi nuo uh, galimų jų klaidų ar galimų jų suteikiamų privilegijų. Ir čia, čia būtent vėlgi tas pasireiškinys, apie kurį pradžioje kalbėjom, kalbėdami apie žemės ūkį, tai man belieka tik tai apgailestauti dėl Italijos, Prancūzijos, kitų šalių, nes jų vartotojai turbūt, na, dar kurį laiką neturės galimybės pasirinkti ar elektros energijos, jeigu kalbam apie mm. šitų rinkų atverimą ar, ar kai kurių kitų sričių paslaugų ir produktų. Tai, Na, vėlgi, klausimas, ką mes laikom tuo galutiniu naudos ar žalos gavėjų, kalbėdami apie globalizaciją. Ir tai pilietis turim laikyti žmogų. Didesnė erdvė, tuo manipuliacijų, mano nuomonė, mažesnė erdvė yra. Kuo bendrai daugiau idėjų, konkuren, konkurencijos tarp informacijos teikėjų, prekių, paslaugų. Tai, tai tas, tai tas būtent paprastas vadinamas žmogus. Ne, bet, yra labai daug papras, paprastos statistikos. Na, <laughs> jūs kalbėjote apie tai, kad auga atotrukis tarp turtingų ir vargų. Bet, tai bet reikia, rodo. taip, bet reikia tada žiūrėti vis dėlto kruopšiai. Tas atotrukis auga e, ne tarp bendrai pasaulyje, bet tarp tų, kurie yra atviresni ir nu, uždaresni globalizacijai. Taip, reikia jau tada kalbėti labai tiksliai. Pačiose valstijose skirtumas auga. Valstijose mhm. skirtumas auga, bet Tu, e, bet skurdieji yra daug turtingesni, negu kad jie buvo prieš 50 metų, reikia ir tai pripažinti. Nu, kolega, nes nu, ir čia, nes ir čia statistika rodo priešingai. Amerikos vidurinė klasė, jų perkamoji galia uždirbamų pinigų mažėja jau kelintas dešimtmetis. Tai irgi teigia patys Amerikos mes ekspertai. Mes skirtingais šaltiniais remiamės, reikia vėl būti tiksliai. Dar, dar vienas e, klausimas, Ramūnai, jeigu iš tikrųjų egzistuoja toks sąrašas mokesčių lengvatininkų e, užsienio kompanijų, kurios Lietuvai, Lietuvoje nieko nestato, nieko, taip sakant, kažkokios gamybos nekuria, o tik tai išvežinėja. Ne, kartais ne, ne, ne, bet jeigu, jeigu vat, yra tokių šiukšlių išvežėjų ir jų yra daug, tai ar jūsų manimų reikėtų kažko vis dėlto imtis ir bent jau mums žinoti šitą aplinkybę, kad... Reklamos agentūros. Yra Vilniaus, visos stambiosios agentūros jau užsienio kapitalo įmonės. Ir galėčiau Ar... papasakot, kaip tai buvo padaryta. Dėja, mes jau visi visai laiko nebeturim, dėl to aš norėčiau tik tai prie tam tikrų apibendrinimų, bet jeigu yra va, tokie nenaudingi investuotojai, valstybė gali juos ginti taip, kaip amerikiečiai apsiginė nuo kinų, nors jūs pasakėt, kad gal ir nereikėjo. Pirmiausia, reikia žalą parodyti. Mes kalbam labai abstrakčiai ir, ir skirstydami į savus ir svetimus, kai uh, Tuo tarpu viskas yra daug sudėtingiau. Ir čia mhm. kaip tik e, nesupaprastinamas paveikslas, bet reikia suprasti, kaip atsiranda nauda iš tarptautinio darbo pasidalinimo. Aš dar Koks noriu, tai pasidalinimas, tai jeigu iš tavęs apskritai atima darbą? Kur jūs tai mato darbo pasidalinimo? Į tokius bendrus teiginius aš negaliu atsakyti, nes jūs nepagrindžiat. Jeigu kalbam apie užsienio investicijas, vėl nu, paimkite alaus visą ten, rinką. Paimkite yra. visą alaus rinką arba tas pačias tai reklamos agentūras. Jūs paklauskit vartotojų alaus, ar, ar jie patenkinti ar ne, jeigu jie moka. Alumi. Gana ne. Mhm. nedaug alaus. Už, už o kodėl jūs manot, kad prie kitokio e, reiškia, dalykų vystimas jie mokėtų daugiau? Gal nebūtų pastatę naujų gamybos linijų? Būtų pastatę, tai yra labai. O, nu, na, tai nu, čia tai dar klausimas. Aš, bet man tos šiukšlės vis tiek įdomiau remiuos, aš remiuosi Gerai, tam tikrais ekonominiais dėsniais, kurie sako, jo konkurencija ir atvirumas konkurencijai taip. lemia didesnį efektyvumą ir taip, mažesnės kainas. Bet taip. globalizacija mažina šitas galimybės. Nes globalizacijos, globalizacijos pagrindinis globalizacijos veikėjas yra transnacionalinės kompanijos ir viskas veda į tai, kad jos monopolizuos atskiras ekonomikos rytis Ir visą pelną pasims labai maža dalis žmonių. O ir viskas. O visi kiti taip darbo pasidalins ir dirbs tą darbą. Bet mes šnekam apie pelną, kas jį pasiima. Tai gaila, kad mes jau turime tai laidą baigti. Transnacionalinės tai... kompanijos. Dar vienas dalykas, Audrey, klausytojams, kad jie 97-8 metų krizė Pietų Korejai. Kas kada buvo? Ten buvo Dėl. sudoroti visi jų tie vadinami čia ebolais. Aš gal neteisingai lietuviškai tariu, niekur nesu užtikęs, kaip lietuviškai tą sakyti. Mhm. Bet jie taip, kažkas panašaus vadina šitai. Tai yra tie daevų, Samsung ir taip toliau. Ten buvo labai specifinė ekonominė sistema, sukurta ant jų laikėsi e, Pietų Korejos ekonomika. Ir kai jau jie pasiekė... Jie rėmėsi privilegijom ir taip, rėmėsi privilegijom. Rėmėsi privilegijom. Ir, taip, taip. Tai, kas, ir kai jie pasiekė jau galimybę konkuruoti globalioj rinkoje su tom transnacionaliniam kompanijom, jom buvo suduotas mirtinas smūgis ir šiandieną jų nebėra pietų Korejai. Liko tik pavadinimas. A, tai tada pabaigai, Ramūnai, ar Lietuvoje yra kokia nors strateginė institucija, kuri globalizacijos keliamas problemas galėtų apibendrinti? Nes akivaizdu, kad jūs, du ekspertai, mastot skirtingai. Taip, skirtingai. Skirtingą informaciją naudojatės. O tai nėra labai gerai turbūt. Manau, gerai, jeigu yra nuomonė įvairovė, tai irgi yra dalis diskusijos. Aš kaip tik būčiau linkęs sakyti, kad, kad tai yra uh, sveikos visuomenės ženklas. O kalbant apie institucijas, na, tiesą sakant, būtent tokios diskusijos, aš manau, ir, ir turėtų parodyti, kas yra gero, kas, kas yra blogo, o bendrai apie valstybės e, institucijų strategiją kalbant, na, per, tiesą sakant, ilgalaikę ūkio strategiją, per tą pačią Lisabono strategiją Lygiai taip pat reikia įtraukti ir globalizaciją, tarptautinę prekybą, investicijas kaip dalį bendros Lietuvos aplinkos, kurią mes turime vertinti, žiūrėdami, ką reikia daryti, kad būtų kuo geresnės sąlygos ekonomikai aukti ir apskritai žmonių pajamoms didėti. Na kągi, te būna tai kaip. Audripo, vieną sakinį. Pasiūlymas gerai, vieną sakinį. Mėly klausytojai, nuo ko pradėjau, tu ir baigsiu. Klausydami mūsų pokalbį, pabandykit vertinti tai, ką mes pasakėm o ne tai, ką jūs galvojate apie mane, apie pašnekovą arba apie Audrį Antonaitį. Pabandykit. <laughs> Gerai, ačiū Jums. Gal ir sugebėsime įvertinti. Pabandykime. Na, nu, o pabaigai, kaip visada, citata iš to paties Alessandro Bariko teksto. Nėra malonu galvoti, kad Coca-Cola turi kažką bendro su Mone arba Mozartas su Hariu Poteriu. Nėra malonu, bet patikėkit, naudinga. Tai pasaulietiškas požiūris į realybę tai padeda. Mūsų atveju padeda suprasti vieną labai svarbų dalyką. Didėjai firmų ženklai kelia grėsmę, o kultūrinis suvienodėjimas realus pavojus. Bet pasaulis, kuris nuo to turėtų nukentėti, nėra toks monolitiškas, bejėgis ir sustingęs, kaip manoma. Jis pažįsta tuos pavojus, pažįsta juos nuo seno. Galima sakyti, kad iš kartos į kartą perdoda juos užkoduotus savose DNR. Galima net teikti, kad pasaulio plėtotėjai ir metamorfozėms jie ko nereikalingi. O žmogus palaiko su tomis galimybėmis, su tomis galimomis nelaimėmis keistą ryšį, sviruojantį tarp paprastų paprasčiausio pasipriešinimo ir instinkto sutramdyti tą jėgą tam, kad sukurtų geresnį scenarijų. Avelio svečiai buvo nepriklausomybės atkūrimo akto signataras Rolandas Paulauskas bei Lietuvos Respublikos prezidento patarėjas ekonomikos klausimais Ramūnas Vilpišauskas. Laidos autorius ir vedėjas Audrys Antanaitis. Likite sveiki, mylėjai, iki kito šeštadienio.